Гукану гаркам даручыў прысутнічаць на станкабудаўнічым заводзе. Мітынг адбыўся в апошні дзень з'езда. Заводскі двор, мора замасленых кепак, палінялых касынак, трыбуна, грузавік з адкінутымі бартамі была абстаўлена ў глыбіні двара. Рашэнне два з'езда аб культе, Гукан прыняў параўнаўча спакойна. Была кароткая разгубленасць, але ні ў якім разе не спалох. Магчыма, усе іншыя пачуцці перамагла тады сенсацыйная цікаўнасць. За пяць год умацавалася перакананасць у тым, што культ сапраўды прынёс шкоду, і ён гукан, зусім шчыра гаварыў пра гэта ў сваіх дакладах і выступленнях. І здавалася яму, гэтак жа шчыра змагаўся за адраджэнне ленінскіх норм кіраўніцтва і жыцця. Рашэнне гэтага 22 з'езда ён таксама прыняў як заканамерную з'яву. Але калі на мітынгу, першы ж пасля сакратара парткама тарас ганчароў нечакана прапанаваў знесці заводскі помнік семён парфёнаович неяк балюча скалануўся і спалохаўся не так даўно ён открываў гэты помнік ведаючы што ганчароў прыёмны сын яраша Ён адразу падумаў адна щеўра анархісты. Яму варта было выступіць, ён не выступіў, не ведаў, што сказаць. Адпусціўшы машыну, пайшоў пехатой па вуліцах, якія забудоўваліся пад яго кіраўніцтвам. Ён падумаў пра гэта, што амаль увесь новы горад, будаваўся пры яго удзеле под яго кіраўніцтвам Ён заўсёды адчуваў сябе гаспадаром горада это надавала яму упэўненасці сілы і раптам цяпер адчуў што ніякі ён не гаспадар тут але ад гэта адчуванне яму зрабілася страшна упершыню ён не радаваўся рашэннем партыі ён жа заўсёды лічыў сябе самым верным яе сынам что ж здарылася семён парфёнович что змянілася а Вось ад гэтага Яму сапраўды стала страшна, аж кінула ў пот, хоць апошні кастрычніцкі дзень быў ужо амаль па-зімоваму халодны. Ён падумаў пра шыковіча і яраша. Падумаў неяк зусім інакш, чым думаў дагэтуль без сувязі з гісторыяй, якую расказала гаецкая, з учынкам славіка выступленнем тараса ён пазайздросціў ім лёгка ім жывецца калі што і неясна незразумела то пра других а ў саміх іх напэўна все ясна і ўсё просто а вось ён семён гукан у самім сабе не можа разобрацца, хто і што ён маленькі чалавек, радавы работнік. Ён раптам пачаў думаць пра сябе як пра зусім маленькага чалавечка. З якою радасцю ты зрабіў бы іх правакатарамі. Неправда, таварыш Тарасу, Я нікога не думаю рабіць правакатарамі, хацелася крыкнуць яму на ўвесь горад. Дадому ён прыйшоў разбіты з галаўным болем, хацелася легчы ў ложак выклікаць лекара. Жонка яго Вольга Романаўна, старая і шчырая работніца ашчаднай касы, Раней газеты толькі праглядала і чытала галоўным чынам фельетоны ці тыя матэрыялы, якія хто-небудзь перад гэтым параю. А тут за вялікім сталом сядзела, абкладзеная кіпамі газет. Укан заглянуў, цераз жончына плячо вырваў вачамі абзац другі, захацелася яму шчыра па-сямейнаму без сведак пагутарыць жонкай і яна на яго думку не надта разумная аднак па-жаночы чулая за 30 год добра вывучыла яго не аднойчы ў цяжкую хвіліну суцяшала можа і цяпер зразумее як нялёгка яму у як табе Оля падабаецца ўсё гэта что ну с культам на что правильно не так трэба служыць народу каб быць побач з ленніным не ўзняўшы галавы адказала жанчына Семёна Парфёновича чамусьці ўзлаваў яе такі адказ і тое, што яна не адарвалася ад газеты. Разумныя вы ўсе пасталі заднім числом. Палітыкі ліпавыя, абед давай! зачыталася. Здаралася, што раней ён гэта крычаў на яе ў маладосці. Але калі выраслі і раз'ехаліся дзеці, а ў іх пасівелі галовы, Семён многа год ужо такім тонам з ёй не размаўляў. Ольга Романовна здзівілася, пільна паглядзела на мужа, Яна не разумела яго, чаму ён у такой злосці, калі ўвесь народ радуецца, спытала: что здарылася батька непрыемнасці яму зрабілася няёмка ён памякчэў ніякіх непрыемнасцей няма стаміўся у сэрца коля прымі валідол паляжы пакуль я згатую что-небудзь я сапраўды зачыталася ляжаць семён парфёнович не здолеў лекара не выклікаў у пахадзіў па трох пакоях сваёй кватэры, пачытаў газеты, паглядзеў па тэлевізары канец нейкага замежнага кінафільма, нічога не зразумеў. Зноў вяртаўся ў думках да заводскага мітынгу. Ён не дапускаў думкі, што не згодзен з рашэннем з'езду. Не, ён згодзен але ўсё-таки здавалася яму нешта рабілася не так асабіста ён так не зрабіў бы ось хотя б с помнікамі гэтымі Прыгадалася, што помнік на плошчы рабіўся ў першы год яго старшынства. Ён, гаспадар горада прыклаў столькі энергіі. Было ўрачыстае адкрыццё свята мітын. Ён казаў пра мову і прамова яго была адной з лепшых. Праўда, напісаць яе дапамог Шковіч. Ён гукан, пазваў і той адразу ж з'явіўся сеў за працу быў парадак. А цяпер той жа шыковіч сярэдні журналіст паводзіць сябе Бог ведае як усё хоча перавярнуць да гары нагамі. Моцна кальнула ў сэрца семён парфёнович прыціснуў руку да грудзей быццам жадаючы падтрымаць яго, сваё патрывожанае сэрца.